Türkçe öğrenemiz. қадірменді радио тыңдаушылар бүгіннен бастап апта сайын түрікше үйренеміз атты бағдарламамен сіздермен бірге боламыз жаңа бір тіл үйреніп түркияға келгеніңізде емін еркін сөйлескіңіз келсе қалам қағазыңызды және жазып алу жиһазыңыз болса қасыңызға алыңыз бағдарламамызды қысқа толқын эфирлермен бірге интернет парақшамыздан да тыңдай аласыздар жиһазыңызға жазып алып қайта қайта тыңдауыңызға болады ардақты тыңдармандар түрікше үйренеміз атты бағдарламамызды жақсы жүйелі түрде бақылап отыру үшін сіздерге бір әңгіме дайындадық ираннан түркияға оқу үшін келген мәриямның әңгімесі мәриям мектепті жаңа аяқтаған түркияға бұрын турист ретінде келген екен сол келгенінде түркияның табиғаты тарихи мекендерін тұрғындары мен университеттерін ұнатқандықтан білімін осында жалғастырғысы келген әңгімеміз мәриямның стамбулдағы ататүрк әуежайына кіруімен басталады енді бүгінгі сұхбатты бірге тыңдалық мәрхаба сәлеметсіз ба мәрхаба hoş қош келдіңіз хош болдық қош көрдік lütfen. Төл құжатыңызды алуға бола ма? Mineki. Gezi үшін mi geldiniz? Қыдырып келдіңіз бе? Hayır. өренім amacıyla geldim. Yok оқу үшін келдім. Çok iyi. Size başarılar diliyorum. Buyurun pasaportunuzu. Өте жақсы. сізге табыс тілеймін. Алыңыз төлі құжатыңыз. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Рахмет. Іске сәт. Қадірменді тыңдаушылар, енді жоғардағы сұхбатта кездесетін сөз бен сөйлемдерді жеке-жеке талдалық. Мәрхаба сәлем бердік сәлеметсіз бе деген сөз мерхаба деген сөз бір сағатпен немесе уақытпен шектелмейді әрқашан айтылады сонымен бірге таңертең гүнайдын түскі кезде iyi günler кешкі уақытта iyi akşamlar түнде де iyi geceler деген сөздер қолданылады полиция қызметкері мәриямға хош келдіңіз дейді мәриям да хош болдық деп жауап береді қош келдіңіз деген сөз бір адамды қарсы алған кезде қонақ немесе қайта оралған бір жолаушы үшін айтылады қош келдіңіз сөзінің жауабы болса әр қашан қош болдық лүтфән деген сөз бір нәрсені сұраған кезде айтылады әрі сөйлемнің басында әрі сөйлемнің аяғында қолданылады бұйрын сөзі болса көптеген жағдайда қолданылады мысалы бір нәрсені таныстырған кезде бір қонақты ішке кіруге шақырған кезде немесе отыруға шақырған кезде не болмаса телефонды ашқан кезде бұйрын, деп айтамыз полиция қызметкері мәриямға гези үшін ме келдіңіз яғни қыдыруға келдіңіз бе деп сұрайды және мәриям хайыр өренім амажиля келдім яғни оқу мақсатымен келдім деп жауап береді полиция қызметкерінің мәриямға жауап ретінде айтқан сөзі чокие өте жақсы деген сөз бұл сөздің орнына чок гүзәл немесе тек қана гүзәл деген сөздерде қолданылады диалогтың аяғында мәриям алғыс айтады және колай келсін дейді алғыс үшін түркшеде «Тешеккүр ediyorum деген сөзбен бірге сау саулын сау деген сөздер айтылады түрік тілінде жиі қолданылатын колай келсін деген сөз тіркесі болса жұмыс істеп жатқан бір адамға айтылады осылайша жұмысының жеңіл болуын оңай аяқталуын тілейді ардақты тыңдаушылар енді диалогты қайтадан тыңдалық Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Pasaportunuz lütfen. Buyurun. Gezi için mi geldiniz? Hayır. Öğrenim amacıyla geldim. Çok iyi. Size başarılar diliyorum. Buyurun pasaportunuzu. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. қадірменді тыңдаушылар келесі бағдарламамызда мәриям әуежайынан қонақ үйге бара жатқанда жолда таксидегі сұхбатын сіздерге тыңдатамыз келесі кездескенше сау болыңыздар Түркше үйренеміз